Zadnja trećina mjeseca Ramazana najbolje su noći. To je najbolji period u toku godine. Noći zadnje trećine mjeseca Ramazana općenito najbolje su noći u godini. Stoga ove noći bi trebalo provesti na najljepši i najbolji mogući način. Što je god moguće više proživjeti ih i prosvjetliti ibadetom. Ibadetom. Ove noći su najbolje noći u godini, upravo zbog toga što se nalaze u njoj brojni ibadeti i brojni propisi propisani su u ovoj noći. Brojni ibadeti da se čine. U ovim noćima nalazi se Lejletul Kadr. U ovim noćima otpočela je objava Kur'ani Kerima. U ovim danima i noćima čini se i tikaf u džami, provodi se, boravi se određeni period u džami. U ovim danima i noćima izdvaja se sadekatul fitr, dijeli se sadekatul fitr i mnogo šta drugo što je poželjno preporučeno da se čini u ovim noćima i danima. Zato nastojimo zadnju trećinu mjeseca Ramazana da provedemo što je god moguće više u ibadetu, a naročito noći. Naročito noći te zadnje trećine jer su to najbolje noći u godini. Zato, dragi moji brate, nastoj i sestro muslimanko nastojimo da ove noći provedemo što je god moguće više u ibadetima. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kako nam prenosi naša majka, majka vjernika Aisha radijallahu ta'alanha, bio je takav. Kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana, onda bi se posvećivao mnogo, mnogo više ibadetu nego što bi se posvećivao u tolikoj mjeri u prethodnim danima i noćima mjeseca Ramazana. Čak, kako nam kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, majka vjernika, čak bi se udaljavao i od svojih supruga, udaljavao bi se od postelje. Pa kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana pritegnuo bi svoju odjeću ne bi prilazio svojim suprugama ne bi prilazio postelji i noći bi oživljavao ibadetom noći bi oživljavao ibadetom čak bi budio i svoju porodcu. Sve ovo, dakle, govori o važnosti tih noći. Allaho poslanik, sallallahu alihi wasallam, te noći ne bi spavao, niti bi u tim noćima zabavljao se sa svojim suprugama, već bi naprotiv i svoje supruge, svoje porodice budio da ustanu i da te noći provode u ibadetima. Kod imama Ahmeda u njegovom vrijednom dijelu Musned spominje se da bi Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam prije nego li bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana i spavao i klanjao u noćima Ramazana. Međutim, kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca Ramazana, Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam pritegnuo bi svoju odjeću i u potpunosti bi noći provodio provodio u ibadetu. Zato nastojimo i mi da ove najodabranije noći, najbolje noći u godini što je god moguće više provedemo u ibadetu. Zasigurno, Od najboljih ibadeta u ovim noćima jeste namaz. Jeste namaz. Noćni namaz. Nakon teravih namaza koje klanjamo u džamijama, kada se vratimo svojim kućama, trebali bismo što je god moguće više i dalje da klanjamo, da nastavimo u svojim kućama da klanjamo namaze, dobrovoljne namaze. Namaz na kojem se uči dugo, je najbolji namaz. Kako je došlo u hadisu, najbolji namaz je onaj na kojem se uči dugo. Kako je došlo u hadisu kod imama muslima, vjerodostanom hadisu. Zato nastojimo što je god moguće više. Da klanjamo dobrovoljne namaze u ovim noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana. Zašto je namaz najbolje dijelo u ovim noćima? Zato što namaz objedinjuje mnoge druge ibadete, objedinjuje i dovu, U namazu se nalazi i dova i zikr, veličanje, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala i učenje, učenje Kur'ana, padanje Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu, iskazivanje svoje ovisnosti i svoje poniznosti, skrušenosti pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Zato nastojimo u ovim noćima da klanjamo što je god moguće više dobrovoljnih, dobrovoljnih namaza. Ukoliko nismo u mogućnosti da klanjamo dugo, ne znamo mnogo iz Kur'ani Kerima, nema smetnje da otvorimo ispred sebe mushaf pa da učimo gledajući u mushaf, da učimo i klanjamo gledajući u mushaf, nema smetnje. Ukoliko nismo u mogućnosti da ostanemo pri abdestu dugo, onda učimo Kur'an Dakle, mimo namaza, ne smijemo klanjati namaz bez abdesta normalno, ali učimo Kur'an, zikrimo, spominjimo Allaha subhanahu wa ta'ala sa riječima subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, kako je došlo u vjerodostanim hadisima kod Bukhari i kod muslima, da su to najdraže riječi Allahu subhanahu wa ta'ala nakon Kur'ana. Allahu subhanahu wa ta'ala najdraže riječi jesu Kur'an, a nakon Kur'ana jesu ove riječi Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, vallahu akbar. Također u našim prethodnim emisijama govorili smo određenim zikrovima i spomenuli smo da jedna od džennetskih vrata jesu riječi la haula wa la kuvvete illa billah. La haula wa la kuvvete illa billah. Nema snage niti moći osim sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa ako se posvećujemo zikru u ovim noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana, onda također zikrimo i na ovakav način. Također došlo je u hadisu da najbolje što su rekli vjerovjesnici, čime su zikrili, spominjali, veličali Allaha subhanahu wa ta'ala, jesu riječi la ilaha illa Allahu wahdehu la sharika lah, lahul mulku, walahul hamdu, wa huwa ala kulli še'in kadir. Dakle, posvetimo se brojnim zikrovima, posvetimo se učenju Kur'ana, posvetimo se dovi mnogo šta i čega smo potrebni od koristi, od onoga što nam koristi ili mnogo što se prilazi, na, nalazi pri nama što je štetno, pa toga se trebamo kloniti. Zato obratimo se Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno u ovim najodabranijim noćima, u ovim najodabranijim noćima, naročito u neparnim noćima. Naročito u neparnim noćima ove zadnje trećine mjeseca Ramazana, kada je moguće da se nalazi u nekoj od njih Lejletul Kadr. O tome ćemo ako Bog da govoriti u našim narodnim emisijama. Moguće je da u tim nekim od tih neparnih noći nalazi se Lejletul Kadr, posebno blagoslovljena noć, noć koja je bolja od hiljadu mjeseci, od hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. Pa nastojimo da se obraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno i skrušeno, da iznosimo svoje potrebe, da ga molimo za ono što nam koristi i na dunjaluku i na ahiretu i da nas sačuva zla koje je štetno i po naš dunjaluk i po naš ahiret. Dakle, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ove zadnje noći mjeseca Ramazana provodio bi u potpunosti u ibadetu. Ne bi spavao, niti bi prilazio svojim suprugama, već bi ih provodio u ibadetu u namazu. Najčešće budio bi svoje supruge. Zato i mi nastojimo što je god moguće više da klanjamo. Ako nismo u mogućnosti da klanjamo, onda učimo, učimo Kur'an, zikrimo, slavimo, veličajmo Allaha subhanahu wa ta'ala, upućujemo mu dove za nas, za naše porodice, za naše roditelje i također budimo i svoje porodice. Budimo i svoju suprugu, budimo i svoju djecu da ustanu i oni klan, da klanjaju koliko su u mogućnosti. Da zikre, da uče Kur'an koliko su u mogućnosti. Vodimo računa o ovih deset noći mjeseca Ramazana jer je vrlo vjerovatno moguće da se u nekoj od njih nalazi i lejletul, lejletul kadr. Jedna od također dova koje bismo trebali upućivati jer ne znamo u kojoj od tih noći je Lejletul Kadr, a došlo je u hadisu Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam da je najbolje u noći Lejletul Kadra učiti i Allahumme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fani. Allahumme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fani. Allahu moj, doista si ti onaj koji mnogo prašta, voliš opraštanje, pa oprosti i meni. Gospodaru moj, doista si ti onaj koji mnogo prašta, voliš opraštanje, pa oprosti i meni. Ako nismo u mogućnosti da kažemo na arapskom jeziku, onda recimo ovako na bosanskom, bosanskom jeziku, našem jeziku. Aisha radijallahu ta'ala anha upitala je Allahovog poslanika alaihi salatu oslam šta da kažem kada bi znala u kojoj noći, u kojem trenutku je lejletul qadr, dakle taj trenutak kada se dešava, nastupa, događa Lejletul Kadr, šta da kažem, pa ju je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam posavjetovao da kaže ove riječi. Mi smo i tekako potrebni Allahovog oprosta, i tekako smo potrebni Allahove milosti, i tekako smo potrebni da nas Allah djelavala sačuva džahnema i džahnemski patnji. U ovim noćima i svim noćima Ramazana, mjeseca Ramazana, a naročito dakle ovim noćima Allah subhanahu wa ta'ala oslobađa svoje robove od džahennemske vatre. Zato to treba zaslužiti. Tu Allahu subhanahu wa ta'ala milost, taj oprost, oslobađanje od džahennemske vatre i ulazak u džene treba zaslužiti. Pa nastojimo da mnogobrojnim dijelima i badetima u ovim najodabranijim noćima u godini umilostivimo svoga gospodara. Allaha subhanahu wa ta'ala postignemo njegovu milost, pa nam on i svoje milosti oprosti, pređe preko naših loših dijela, naših grijeha i oslobodi nas djehennemske vatre i olakša nam u preostalom dijelu našeg života put do dženneta i džennetskih uživanja. Puko prizivanje ili smatranje da nam je poznata noć kada je Lejletul Kadr i kada da se u njoj posvetimo ibadetu, to nam ništa neće mnogo koristiti. Da tačno je poznato kada je noć Lejletul Kadra, ne bi nam bilo naređivano niti preporučivano da ovu zadnju trećinu, ovu zadnju trećinu mjeseca Ramazana provodimo ibadetu. Već bismo